บุ๊กทู ยี่สิบสาม 23 23. การเรียนภาษาต่างชาติ Fremdsprachen lernen Fremdsprachen lernen. คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ Wo haben Sie Spanisch gelernt? Wo haben Sie Spanisch gelernt? คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะ Können Sie auch Portugiesisch? Können Sie auch Portugiesisch? ค่ะ และดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะ Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมาก Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. ดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี Ich kann sie gut verstehen. Ich kann Sie gut verstehen. แต่การพูดและการเขียนมันยาก Aber sprechen und schreiben ist schwer. Aber sprechen und schreiben ist schwer. ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก Ich mache noch viele Fehler. Ich mache noch viele Fehler. ทุกครั้ง โปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ Bitte korrigieren Sie mich immer. Bitte korrigieren Sie mich immer. การออกเสียงของคุณดีมาก Ihre Aussprache ist ganz gut. Ihre Aussprache ist ganz gut. คุณมีสำเนียงนิดหน่อย Sie haben einen kleinen Akzent. Sie haben einen kleinen Akzent. คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน Man erkennt, woher sie kommen. Man erkennt, woher sie kommen. ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ Was ist Ihre Muttersprache? Was ist Ihre Muttersprache? คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ Machen Sie einen Sprachkurs? Machen Sie einen Sprachkurs? คุณใช้หนังสือเรียนเล่มไหนคะ Welches Lehrwerk benutzen Sie? Welches Lehrwerk benutzen Sie? ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. ดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะ Mir fällt der Titel nicht ein. Mir fällt der Titel nicht ein. ดิฉันลืมไปแล้วค่ะ Ich habe das vergessen. Ich habe das vergessen.